Zuke mo rebe was wird sein wenn der moschier wird kimmen wenn der moschier wird kimmen aber oh, wo wird denn es sehen you buse shall of you oh son buse shall of you oh son buse shall of you wer mir essen am moschier wer mir trinken auf den succeeding you. Zulke mor hebben, wij zal ons dienen met de Moshiach wit kimmen. Met de Moshiach wit kimmen. op op op op de you. Eliezer, even daar vroeg om. Oh, oh, oh. Eliezer, even daar om. Weil jede Frau um soll uns dienen, jene Maschine werden wir trinken, Fußgelf und zum werden wir essen. Auf den Sieden, Zoeken we Rebbe, we zullen uns teure lernen wenn de Mashiach wird kommen, wenn de Mashiach wird kommen, oh, oh, oh, oh, if the you. Moishe Rabbeinu, Moishe Rabbeinu Moishe Rabbeinu will teure lehne El jese vroem zal ons diene Jeine maschime werden wir trinken Busse zal auf Jusum werden wir essen Auf den Sieden Zoek hem al rebbe Wer zal ons benschen Wenn de Moshiach wird kimmen Wenn de Moshiach wird kimmen Oh, oh, oh, oh ארן اكو وون اخرن ארן وون ارن کوین زالون پنچ مشر بین و تویر لنه ال یست فروون زالون دین یاین ماشین مے טרינקה, می ترن کے پوش گلا دیوسم بر می اس او اف دن سی sin wenn de machier wird kimmen weil machier wird kimmen over the world and see you miriam han wie yo ach miriam han wie yo Miriam en Vio zal voor uns tanzen, arme Koyen zal uns bentje, Moshe Rabbein wil teure rennen, Elie is de zal dienen, Jij naar Mishima ben ik met drinken, Moshe Rabbein wil oyf din see